Go. Radio Bunker. I'll give you pleasure. Príjemný dobrý večer prajem poslucháčom Rádia Bunker. Moje meno je Mišo a dneska mám tu čest e, privítať e, Leu Daniš, alebo Leu Danis pre medzinárodných, spolu s jej gitaristom Aďom. E, Lea patrí medzi interpretov, ktorých bez problémov vyhľadá aj Shazam, čo v rádiu Bunker nebýva až tak, až tak zvykom, pretože sme trošku alternatívnejší, ale o tej, o tej alternatíve sa pobavíme aj trošku neskôr. Začal by som po poriadku chronologicky, čiže ako to celé začalo, Lea. Ahojte. Tak ďakujem za privítanie. <clears throat> Som rada, že máme možnosť eh, navštíviť teda aj Radio Bunker. Nikdy sme to neboli a som veľmi rada, že sa môžem teda prihovoriť aj e, vašim poslucháčom. No, takže ako to celé začalo? Myslíš naša spoločná cesta s Aďom alebo moja hudobná kariéra? Začal by som tak, že e, čo ťa vlastne priviedlo k hudbe? Pretože vieme, z internetu samozrejme Facebook nám povie všetko, Jasne. že si robila predtým rôzne iné veci, že si multitalentovaný čavo, Uha. že vieš, e, robí redaktorku, modelku a teraz, teraz aj speváčku a hudobničku. Takže asi týmto by som začal, že čo bol ten prvý moment, ktorý ťa priviedol k hudbe a ako sa to potom rozvíjalo? No, potom ako sme tu sedeli, tak som pochopila, že tu sedí veľa multitalentovaných ľudí, takže som rada v takéto spoločnosti. Uh, asi by som tak nejako v skratke um, objala túto tému, že spievať som chcela a v hudbe sa venovať asi od úplného útleho detstva, ale znamenalo to pre mňa tak strašne veľa tá hudba a ten spev, že paradoxne som sa veľmi bála a hambila s tým vôbec začať aby nedošlo k nejakému fopa, aby vlastne neprišlo k tomu, že niekto proste príde a povie, že hej, ty, no, takže nerob to proste, hej. Takže uh, vždy som sebe mala tie umelecké nejaké také tie, neviem či vlohy teda, ale určite nejakú chtič, takže tancovala som, ako si spomínala, teda ten modeling prišiel, teda hlavne kvôli tomu cestovaniu, ktoré tiež milujem. Uh, bolo tam nejaké moderovanie, bola tam nejaká uh, účasť v televízii, v rádiu a tak ďalej, takže všetky tieto veci, ktoré sa si myslím veľmi spájajú aj s tým spevom napríklad, s, to, s týmto umením, takže toto prišlo až trošku neskôr, keď som nabrala odvahu a také malé sebavedomie som si poskladala. Ty si spomínala ešte mimo záznamu, že asi 2016 si sa za tomu začala venovať tak trochu viacej. Mm-hmm, áno. Čo bol taký, taký prvý impuls. Pr- prvý impuls k tomu, že 2016 si povieš, že teraz idem že do toho. Prečo práve vtedy? Mm-hmm. No úprimne Pravda je taká, že ja som e, vlastne sa dostala na Sri Lanku e, z jedného takého pekného projektu, kde som vlastne pôsobila rok a potom sa mi podarilo teda pracovať e, pre takú jednu významnú značku v rámci nejakého modného biznisu. A keď som vlastne tam už teda nejakým spôsobom fungovala a bolo to také ako, že bola som taká ako celkom rada a šťastná z toho, tak vtedy som si tak povedala, že že vlastne čo riešim a že prečo teda už keď toto tu robím, uh, tento modeling na Sri Lanke, tak mi to prišlo také, že už akože fakt kedy, keď nie teraz to skúsiť, že už vlastne som si povedala, že nemám čo stratiť a hlavne som bola na Sri Lanke, kde nikto by nikdy nezistil, ak by to náhodou nevyšlo, <laughs> takže tam som išla prvýkrát <laughs> k takému akože mm, koučovi, mm-hmm. vokal koučovi, ktorý ma teda neposlal domov s tým, že ty to už nerob, ale zavolal ma vlastne ešte raz. Takže vtedy sa to vo mne tak zlomilo, že som si povedala, že asi teda do toho pôjdem. A prvý počin hudobný, ktorý si dala von? A prvý počin hudobný následoval po mojom návrate do Európy s tým, že v Bratislave som začala chodiť ku koučom a potom som cez iný projekt teda sa presťahovala na nejaký čas do Bruselu, kde to zase vlastne bola taká mentálna nejaká motivácia skúsiť niečo v zahraničí, keď to nevíde, nikto o tom nebude vedieť. <laughs> Zase ten, zase ten istý motiv, áno. Takže uh, tam som vlastne pracovala na svojej prvej pesničke, ktorá sa volá Sunshine. Našla som tam veľmi zaujímavého človeka, ktorý teda pochopil t- tento song a dal ho do nejakej podoby, ktorá teda už je vonku, bola vydaná oficiálne na Spotify, na, na iTunes a všade kade tade, aj na tom Shazame, ako si spomínal, si ho nájdete. Takže, e, môžete ju kúpiť? Môžete si ju kúpiť, aj svojej babke, mamke ju môžete kúpiť, takže Uh, bolo to také prvé akože niečo vonku, no ale vtedy v podstate už takto singlujeme. No a keď tu máme toho Aďa, kde v tomto všetkom sa nachádza Aďo, kedy ste sa vy vlastne dali dokopy? My dvaja sme sa dali dokopy asi pred zhruba... sme sa Asi pred dvomi rokmi. Dva roky, že? Dva roky dozadu asi, no. No a to bolo vlastne spojenie cez jedného ďalšieho vokal kouča, keďže som ich obehala zo pár, aby som teda si nastala čo najviac mm-hmm. tej, eh, keďže nemám žiadnu školu. Neštudovala som spev, neštudovala som žiaden hudobný nástroj, tak som mala proste potrebu nasať čo najviac eh, nejakých informácií a vedomostí. Tak eh, vlastne za ňom sme sa stretli na jednom takomto nejakom mm-hmm. kurze, alebo ak to mám povedať, proste chodili sme k jednému, k tomu istému učiteľovi spevu a mne sa páčilo ako hra. Čiže Aďo nám dneska tiež zaspieva tým pádom, hej? Ja si myslím, že áno, ale Aďo o tom ešte nevie. Zvukár <laughs> mu nachystá mikrofón, Aďo bude spievať tiež, si myslím. Ešte ho k tomu prehovoríme. Dobre, e, čo sa týka tvojich začiatkov vieme, ale čo ťa ovplyvnilo k tým začiatkom nejaké hudobné vzory, alebo povedz nám o tom, že odkiaľ čerpáš e, inšpiráciu, či to je z prírody, alebo z bežného života, proste tieto veci, čo vlastne môžeme počuť čo ty vidíš v tvojich skladbách. Jasné. Tak e, ja by som povedala, že v mojich skladbách sa odzrkadľuje úplne všetko v zmysle minulosť, ktorá už bola a ktorá sa už nezmení, ale nejakým spôsobom som chcela ju pretransformovať do niečoho, čo zostane navždy. Uh, a mal som potrebu sa k tomu vrátiť. Eh, v mojich piesňach je aj budúcnosť, ktorá ešte ani není a je tam niečo také, čo si predstavujem, že bude. Je tam aj úplná fantázia, ktorá sa prepletá s prvkami skutočnosti. Takže je to trošku taký diár mojej reality, ale nie je to úplne obnažená eh, moja schránka. Že, takže je tam stále trošku také tajomno a možno nikto nikdy nebude vedieť, čo teda je realita, čo nie. Ale práve to ma na tom baví. Takže to je akože tak by som povedala, čo týka tých textov a tej emócie. Čiže texty si píšeš sama? texty si píšem sama, melódie si píšem sama a, a vlastne produkciu, harmonie, aranže mi robia ľudia, s ktorými teda mm-hmm. nejakým spôsobom Čiže prichádzam ty, ty si v princípe, ty si vymyslíš text, vymyslíš si tú melódiu spevu ano. a hudbu vlastne produkciu ano. spraví potom ano. Aďo. <laughs> Napríklad. <laughs> Tie sa... akustické verzie možno. Áno. <laughs> Je, je to také zaujímavé, ten proces je veľmi rôznorodý a niekedy to teda ide cez tú akustickú podobu, niekedy to ide naopak, že príde ku mne e, beat, ktorý vlastne potom e, chce odo mňa teda nejaký, nejaký, nejakú melodickú linku s textom ten človek. Ten beat si pýta nejakú atmosféru, nejaký text, takže vlastne vtedy sa ja prispôsobujem tej hudbe. Uh, takže rôzne, rôzne mhm. spôsoby mm-hmm. sú, ako sa tá hudba vlastne môže vytvoriť. Keď už si spomenula teda, že príde k tebe ten beat, mm-hmm. uh, vieme o tebe, že máš viacero medzinárodných skúseností. Uh, ako k týmto medzinárodným skúsenostiam dochádza z tvojej strany? Ako sa človek zo Slovenska, ako ty si precestovala toho dosť, ale E, ako sa dostane niekto k takejto medzinárodnej skúsenosti, že ho osloví producent z Ukrajiny alebo z Norska alebo proste z rôznych krajín? Ako, sa, a, ako to celé prebieha? Samo. <laughs> <laughs> Samo, ne, napíše, ti mail, že... napíše ti mail a spravíme spoluprácu, hej? No. Práve, že chcela som tak, že zasmiať, pretože samo sa, nič neexistuje samo, nič, nič vlastne samo nevznikne nikdy. Uh, možno tak niekedy vyzerá, ale vždy je to teda o tej komunikácii s ľuďmi. Uh, Niektoré teda veci prišli ku mne, niektoré veci som iniciovala ja a, a je to strašne veľa práce, je to veľa, veľa nevydarených e, komunikácií, kde proste človek zistí, že to nebude fungovať a toto, čo už vyjde vonku, je naozaj iba výsledok toho, toho všetkého, čo nevyšlo, tak toto je vlastne akože nejaké takéto hrozienko, ten vrchol ľadovca, na ktorý som fakt uh, pyšná a rada pretože o to viac to vážim, keďže viem, koľko je za tým roboty a aj tej komunikácie. Každý je busy, ako sa hovorí, zaneprázdnený, má rôzne roboty, každý a s tom rôzne časové posuny, ľudia majú rôzne priority, takže ak niečo naozaj vyjde na takúto diaľku, tak je to veľký, akože pre mňa taký mm, zázrak a ja sa z toho veľmi teším. Takže Niektoré napríklad, niektoré songy, napríklad Closer, ktorý je teraz taká, že novinka, spýtať, áno, <laughs> som ti to zobrala, tak to je vlastne taký nový single, ktorý vychádza tento, tieto dni. Uh, v podstate čakáme už iba na videoklip, ktorý pôjde vonku tento týždeň. Budeme ho premierať potom v rádiách. Vy ste vlastne prvé rádio. <laughs> Máme si ho v takom, Dneska zase nejakustická verzia. Takej unplug verzii, áno. A, tak táto pesnička vznikla vlastne s brazilčanom, ktorý si hovorí čelo a funguje v Rio de Janeiro. A kde vlastne teda pôsobí a my sme sa v živote nestretli, v živote sme si nevolali, ani sme si nerobili Skype, Skype call, ani akože nejaké audio, takže celé to bolo o tej, o tej emocii, kde nám to strašne sadlo a bolo to veľmi rýchlo spravené. Uh, Uh, stretli sme sa vlastne na facebookovej stránke, kde sa združujú takíto producenti, hudobníci, speváci a navzájom si ľudia vlastne lajkujú veci, ktoré tam postnú, že aha, robil som toto, lajkne to niekto, všimne si, pridá si ho do, medzi priateľov, napíše ahoj, máš teraz čas, alebo môžem ti niečo poslať, čo si o tom myslíš, uh, môžeme ísť do spolupráce. Takže asi takto vznikol napríklad iClose. Ja by som tej skladbe ešte dodal, ja som to spomenul troška na začiatku že zaraďuješ sa do, eh, medzi, medzi artistov, ktorých nájdeš Shazam, čo pre väčšinu znamená, že, že si automaticky pop. Eh, táto skladba je nie je popový žáner. V Amerike je to popový žáner, ale um, samostatne sa to zaraďuje medzi future base, čo u nás na Slovensku až tak veľa ľudí ani nepozná, keď sa im povie tento pojem, čo mňa osobne veľmi teší, že si sa vydala týmto smerom, pretože tento Ďakujem. žáner mám veľmi rád a dúfam, že viacej umelcov sa vydá týmto smerom, pretože je tu pre neho ešte veľký priestor. A pre, aj preto to e, máme tu čest dneska mať e, Leudaniš v, v rádiu Bunker, ktoré je obyčajne alternatívne pre slovenskú Base je alternatívny. Takže kvôli tomu ste sme zavolali, dobre. <laughs> Áno, táto skladba bol jednoznačne ten, Super. ten prvotný impuls, prečo sme si ťa zavolali. Čiže Povedz nám, čo plánuješ ešte takto do budúcna? Mne si spomínala mimo záznam, že, že máš v pláne teraz ďalšie spolupráce, nejaké EPčko, Jasné. kde ťa ľudia môžu nájsť. Na, už si spomínala na YouTube, na Spotify a tak ďalej. Kde Určite. ťa môžu vidieť? Aha, uh, som, som teda akože rada, ak si ľudia teda zapnú Spotify, YouTube a pozrú si. Tam myslím, že si spravia najlepší dojem uh, ohľadom vlastne mojej tvorby. Uh, E, na, tom, na tom YouTube teda sú aj nejaké kavre, sú tam aj nejaké liveky, čiže vedia si urobiť možno lepší dojem. Ešte radšej som, keď ľudia prídu na koncerty, takže všetko, čo sa bude diať a čo sa bude e, prichystávať a chystať na tento rok, tak nájdete na facebookovej stránke Lea Daniš Official alebo aj na oficiálnej stránke, kde sa vlastne rozkliknete na všetky ďalšie sociálne siete a to je www.leadaniš.com. A som veľmi rada, keď ľudia vlastne prídu na ten koncert a zažijú takú, akože, takú reálnu energiu, ktorú sa snažíme vlastne s kapelou dávať do, von. S tým, že túto kapelu akurát teraz ešte máme takej tej, v takom štádiu uh, tvorenia, keďže chceme, ako si spomenul, prejsť viac aj na ten future Base, na tú elektroniku, elektropop. Uh, Eh, a to si vyžaduje teda aj trošku iný prístup, takže vlastne práve teraz to kreujeme a eh, môžem vás vlastne aj tak akože predpozvať na určite vystúpenia, ktoré sa budú konať eh, minimálne v lete, kvôli tomu, že sa pripravuje EPčko, kde budú vlastne vlastné skladby, ktoré už niektoré vyšli, niektoré ešte nie a môžete sa tešiť na dve nové pesničky. Jedna z toho je uh, featuring s um, duom slovenským, DJ-ským, Drozďo a Demex a potom máme jednu letnú hitovicu dúfam, verím, uvidíme pecku. Um, tá sa volá Follow a tá bude tiež vlastne, tá bude vychádzať v najbližšom čase, by som povedala apríl, maj, aj s klipom. Spomínala si tie živé vystúpenia. Mm-hmm. Aká bola taká najlepšia vaša skúsenosť, najlepšia odozva od publika, akú ste zažili a kde, sa to nachá... kde to bolo? Bolo to na Slovensku alebo to bolo skôr v zahraničí? Uh, taká úplne najlepšia pre mňa to bol taký, vlastne to bol prvý open air festival pre mňa, to bolo uh, vlastne 2017 september a to bol Fitfest na Hviezdoslavom námestí v Bratislave, ktorý vlastne my sme boli uh, kapela pred, myslím, že tam bol Bažik po nás, to, on už kvázi bol taký headliner, takže to už bola trošku taká tma, pri tme začali sme za svetla, potom sa to akože z, bolo už také akože atmoška a tam tí ľudia proste si zobrali uh, tulivaky, uh, vlastne sa tam akože zgrupovali pod tým pódium veľkým pred Slovenským národným divadlom. A keď sme začali hrať, tak vlastne tesne predtým pršalo a keď sme začali hrať, tak vlastne prestal pršať úplne, že e, bolo iba slnko a potom teda už tá atmoška nočná. A tam som cítila naozaj takú energiu, aj teda na pódiu tá kapela fungovala dosť dobre. A bol to pre mňa prvý taký prvá skúsenosť vôbec openerová a bolo to fakt, že niečo, čo som si chcela potom veľmi veľakrát zopakovať a ešte tá, teda verím, že to bude lepšie a lepšie. Uh-huh. Ešte sa trocha vrátim späť k tomu, k tej elektronickej hudbe, uh-huh. alebo teda alternatívnejšej hudbe. Uh, je jednoduché nájsť uh, hudobníkov alebo ľudí na spoluprácu v tomto žánri u nás na Slovensku? No možno to je pre niekoho jednoduché, ale pre mňa to je veľmi ťažké. Ja neviem, či mám ja nejaké takéto akože e, ťa, ťažšiu cestu som si vybrala, alebo, alebo som sa vybrala ňou. Ale zatiaľ som mala teda šťastie, musím povedať, na veľmi šikovných hudobníkov, ktorí ale teda pôsobia skôr v iných sférach, ako je pop, skôr ten teda jazz, by som povedala, vlastne tam sú veľmi šikovní ľudia. E, elektronika u nás e, funguje, ale keďže ja som nastavená tak, že chcem tú elektroniku použiť a využiť ju v pope, tak e, to je taký trošku oriešok, pretože tá elektronika funguje veľmi dobre v alternatíve. A u nás v pope teda, tam potom akože elektronika funguje teda v hipope by som povedala, tam akože vyslovene idú tie beaty, kde, kde vlastne reper si akože repuje, ale ten pop u nás stále je skôr orientovaný na ten rock pop, si myslím, vnímam to tak, e, je to skôr také akustické čisté a ja by som to chcela trošku tak akože posunúť ďalej, alebo teda spolu s ďalšími umelcami, ktorí už na Slovensku toto robia. Takže verím, že sa nám to podarí spoločne posunúť na takú Čiže všetci z detských izieb, ktorí robia byty, ozvite sa lej. Poďte <laughs> sem, zavolajte mi, napíšte mi, budem veľmi rada. <laughs> Jasné. Čo? No, Aďo, niečo. Čo si chcel? Niečo ja som si... nič nechcel vlastne. Nechceš si nič? možno, že ako sme sa stretli ale... Môžu povedať, ako sme sa stretli. To bolo zaujímavé pre mňa, že my sme zahrali proste iba jednu pesničku niekedy pred tromi rokmi, asi keď sme pôsobili v tej inštitúcii. A asi rok, rok na to si mi zavolala, že, že, že by si chcela mm, založiť kapelu a že či by sme išli spolu hrať a tak. A odtedy sa potom vlastne stretávame pravidelne a mám nejaké skúšky, koncerty, takže Hrali sme spolu jednu pesničku, fakt. Jednu a, a aj mal strašne dobrú energiu, vtedy bol taký veselý. <laughs> Čiže to vás tak spojilo vtedy dokopy. kopy. ja strašne... som bol prekvapený, že mi zavolal, že hej, mi sa páčilo, že ako si hral a že wow, tak akože to ma, to ma teší. Pred tým rokom. <laughs> Áno, vlastne tam bola rok pauza, no. Čiže týmto spôsobom sa spájajú umelci, asi zahrajú, hej, a, a to... Keď tam funguje akože nejaká energia pre mňa, tá emocia by tam mala byť, tak už jediný problém u nás je tá, tá vzdialenosť predsa len teda Aďo je z Lučenca, ja som v Bratislave, takže tie skúšky... Pochádzaš z Humeného, priznaj sa na svoj <laughs> pôvod. Pochádzam z nádherného Humeného, to najkrajšie mesto na Slovensku. Akože všetky sú nádherné, ale tak musím si svoje trošku popromovať. Ano, a... je jednoznačne najkrajšie mesto na Slovensku vo všetkých prieskumoch, to je samozrejme. <laughs> takže áno, všetky krásne mesta sa tu stretli. E, no, čiže to som chcela povedať, že nie je to úplne jednoduché nájsť dobrých ľudí, e, ktorí ešte teda pôsobia v jednom meste. Mm-hmm z takého, by som povedala, praktického hľadiska je to také celkom. Je, je, to, je to tak, veľa ľudí sa stretáva v Bratislave a sú z rôznych, mm-hmm. rôznych kútov Slovenska, aj, aj nie Slovenska. Ešte sa ťa spýtam na tvoju vysnívanú spoluprácu. Ja má vysnívaná spolupráca FIHA, tak e, uh, tu sme teraz úplne prekvapil. Že koho by som si tak akože... Fúha, I, vieš čo? akože teraz úplne sa mám uletieť, že Amerika, že najviac, čo by som úplne som si... Hocičo, presne a, a môžem to povedať v rádiu bunker, že nie je to alternatíva. Hej, normálne, presne že... tak, presne tak, nemusíš sa za to hambiť. Energia, že Bruno Mars. Iha. A jak, jak by znel váš track? Spravili by ste niečo, spravili by ste niečo do funku? asi jak, by to jak bol taký, neho, áno, alebo by to, to bolo také elektronickejšie. No ja by som to tlačila na elektroniku, <laughs> ale mne sa páči strašne jeho energia a on mal trošku predtým aj také R&B, R&B veci. Mm-hmm. Teraz akože áno, ide si taký funk, čiže viem si predstaviť ako takú, takú peknú fusion, ktorá by fungovala v elektrofunk, trošku R&B. Akože on má strašne dobrú energiu, ten človek, takže mne sa proste páčia ľudia, ktorých uh, baví to, čo robia a ak je to teda hudba a, a vyslovene z neho ide veľmi dobrá energia, tak to sa mi proste páči a to mám najradšej. Takto, takto to funguje u mňa. OK. Rádio. Bunker. Radio Bunker. You told me, baby, I just want another life. I'm worried everything what's wrong with me tonight. I told you, baby, so why don't you go as your dreams have been. just when singing in the sunshine. Nothing's more beautiful. You and I soon we'll be back together in the sunshine, sunshine. You told me, baby, I just got a nine to five. Might take some time, but our future will be bright. I told you, baby, now you've been too far. You've got everything you want, but me by your side. So find another one or come back home. Can't see us any longer through a microscope. And I miss you so. sunshine. I feel your touch when singing in the sunshine. Nothing's more beautiful. You and I soon we'll be back together in the sunshine. Sunshine. sunshine. I feel your that when are taking in the sunshine. things more beautiful, you and I. Soon we'll be back together in the sunshine. Sunshine. Ďalšia pesnička bude nádej. Prvá slovenská moja. Naša. thank you sa vietor, vraj sa to dá, zastaviť čas, čo spraviť mám. Preskočí čas, nie, nie nás, čo spraviť má. Ja stojím sama, ty stojíš sám, svet rozdelil nás, ešte nádej mám. Sama, ty stojíš nevidíš sám, čo stalo sa nám, čo stalo sa nám, ešte nádej mám, ešte nádej mám, ešte nádej mám, ešte nádej mám v nás týždne chladnej nezhasol v nás ešte nie. Sila dvoch svetov je viac ako hnev a roztápa sa všetko zlé, vraj sa to dá zastaviť čas, čo spraviť mám. Preskočí čas, nie, nie nás, čo spraviť mám. Ja stojím sama, ty stojíš sám, svet rozdelil nás, ešte nádej mám. Sama, ty stojíš sám, čo stalo sa nám, čo stalo sa nám, ešte nádej mám, ešte nádej mám, ešte nádej mám, ešte nádej mám. Nechcem uhnať čas, všetko zmysel má Tých zo pár rán nás ocelia S ohňom sa rada hrám Nie si zlý a zlá Rastieme tvárou v tvár Ja stojím sama Ty stojíš sám Svet rozdelil nás Ešte nádej mám sama, ty stojíš sám Čo stalo sa nám, čo stalo sa nám Ešte nádej mám, ešte nádej mám to bola nádej, naša uh, prvá slovenská, zatiaľ prvá posledná. Mm. Zahráme si ďalšiu skladbu a tá sa volá Dance. something I don't care. Lips moving, now I'm away. For too long, too dark and decay. World's too big to miss a thing. Ooh, hi, oh, what's right tonight? what's wrong, what's right tonight. Dance until sunrise, my body feels right. I touch the sky, dance, dance, dance in the moonlight. Dance, dance, dance until sunrise. Dance, whoa, dance with me. Closing eyes, I feel the vibe. I don't buy compromise, no, no. Turn a page, but out of cage. Are you ready to run away? Ooh, hi, hi. Oh, what's right tonight? Ooh, hi, hi. What's right tonight? what's wrong, what's right tonight. Dance until sunrise, my body feels right. I touch the sky, dance, dance, dance in the moonlight. Dance, dance, dance until sunrise. Dance. Whoa. wrong. Dance until sunrise. arise. I dance in the moonlight. Who said what's wrong? What's right tonight? Dance until sunrise. My body feels right. I touch the sky. Dance, dance, dance in the Dance. A teraz si zahráme ďalšiu pesničku, ktorá bude teda po anglicky, bude pomalšia. Dáme si pesničku Tomorrow. Pesnička o krajších zajtražkoch. O tom, že žijeme viac v budúcnosti, než by sme mali žiť v prítomnosti. yesterday my Rosanna, far away. You're safe from real. It's too late. Now you say. skin, your smile, Light me up, blow my mind, just in time. I was waiting till now. What took you so, took you so long? Inside, I've got a line. Want you to be, you to be only mine. You got. just come, come, come closer, closer, closer, come closer, closer, come closer. you to be only mine. You gotta feel this, you gotta know. You gotta feel this. Just come, come, come closer, closer. closer. Come, come, come. One, two, three, we rub. Baby, give me, give me some. Four, five, six, we ride. Your lips get close to mine. Seven, eight, gives me sunrises about us on a cloud night, on a cloud night. sun, your body gets close to mine. Your body gets close to mine. Ďakujeme, mhm. takže to bol Closer, taká malá mini, mini, mini, mini, mini premiéra. A máme pre vás ešte jednu pesničku, ktorá sa volá Never Let You Down. To je vlastne posledná taká vlastná skladba, ktorá momentálne je na Shazame. <laughs> Never Let You Down. so concrete when in your arms. You and I, that combination, we light up in the dark. never, never let you down. Never, never, never. Hope you never, never let me down. Never, never, never. I never, never let you down. Never, never, never. Hope you never, never let me down. Never, never, never. You and I made our universe hand in hand, side by side. You and I. We're so much different, still don't get how we became one. Ooh, hold me tight. Ooh, hold me tight till my heart stops beating. I'll try my best for you and me. I never, never let you down. you down. Never, never, never. Hope you never, never let me down. Never, never, never. Till I hear the sound of the beat, beat, beat of your heart. Until I hear the sound, I wanna dance, dance, dancing around. I never, never let you down. Hey. I never, never let you down. Never, never, never. Hope you never, never let me down. Never, never, never. I never, never let you down. Never, never, never. Hope you never, never let me down. Never, never, never. I never, never let you down. Never, never, never. Hope you never, never let me down. Never, never, never. I never, never let you down. Never, never.